sa nám teda po lete opäť a zrejme definitívne ochladilo. Už to nie je len pocitové, je to ten tradičný, prírodzený prírodný jav. Horšie je, že aj medzi nami to nie je nejaké extra najhrejivejšie, je na čom pracovať, ideálne čo najskôr a netreba každého po ceste samozrejme do práce hneď objímať to by v tomto období ani nebolo extra zdraviu prospešné, úplne postačí úsmev, to by ste neverili, čo to dokáže. Napokon aj klasik by mohol povedať, že vie ho každé dieťa a ak mať nejakú vrázku tak potom tu po úsmeve, tá je určite jednou z najkrajších. Či k tomu prispejú aj udalosti aktuálneho dňa, to sa bude môcť rekapitulovať trošku neskôr. My si v nasledujúcich minútach prejdeme aspoň to, čo už koluje dlhší čas, s čím nič nenarobíme, len sa z toho treba prípadne poučiť a možno to bude aj trošku úsmevné. Vítajte pri Petrolejke, dnes s poradovým číslom 1073 z Banskej Bystrice. Príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Vyvězte pangle na tingle tangle, protože Jonáš, Jonáš už je tu. Bez vám horu bez vadnej chorů a prvotřídních kupledů to už se blízká na časy. Rozplyne se i nejčernější můr. Jestli se nerozplyne, tak vám ukasy. Mademoiselle vrátí zpátky toho bůra. Vyvězte pangle na tingle tangle, protože teď se budem smát. Ten ten se chce, vračit se nechce, ten bude lehce s životem se prá. <laughs> Ten se chce, vračit se nechce, ten bude lehce s životem se prát. Ono sa to ľahko hovorí samozrejme, ťažšie realizuje v praxi, ale sú tu aj príklady, ktoré nám idú vzorom a jeden z nich sa ozval v úvodnej pesničke. Už je tu oktobrový čas, tak sa dostávajú do našej pozornosti práve oktobroví narodeninoví oslávenci a toto je legenda stále aktívna, aj keď si už pripomenula včera, to znamená prvého, svoje 93. narodeniny a O tej aktivitě svědčí aj fakt, že momentálně vydává dvojalbum Jiří Suchý neboli George Dry, kompozér. Vydáva to CD, Suprafon dvoj CD dokonca aj digitálne. 27. september tohto roku by mal byť tým oficiálnym termínom, keď sa to dostalo k ľuďom. No a ten, koho sa to najviac týka, Jiří Suchý, sa aj nechal počuť čo tým vlastne chcel povedať. Môžeme citovať, toto dvojalbum vydávám, protože jsem se jako hudební skladatel cítil trochu přehlížený. Mnoho mých písní zůstalo právě po hudební stránce bez povšimnutí, tak jsem pochopil, že se musím, jak se dneska říká, více zviditelnit Vybíral jsem písně částečně záměrně, částečně náhodně. Jsou tu skladby z konce 50. let až po ty nejnovější ze současných semaforských her. Je z nich patrné, že jsem prošel vývojem od hitovek až po složitější a košatější písně, které se hitem nestanou, protože vyžadují více pozornosti a opakovaný poslech. Takže kto má rád legendy tohto typu, tak tam by to chýbať nemalo. Okrem samotného Jiřího Suchého v týchto nahrávkach figurujú aj ďalší, ktorí sa popri ňom mali možnosť realizovať. Jitka Molavcová samozrejme predovšetkým, ale aj Michal Malátný, Zuzana Maxa, Petr Šudoma, Magdalena Jedličková, Eliška Hurábová, Veronika Tichá, Lucie Černíková a mnohí, mnohí, mnohí ďalší. Toto bola samozrejme spomienka na obdobie už dávno minulé, oktobrový čas roku 1962 Vzniklo to v spolupráci s Jiřím Šlitrom a orchestrom Ferdinanda Havlíka. Vyvězte fangle na Tingle Tangle. Sme iba na začiatku a zo strany Jiřího Suchého je to prednešok všetko, ale určite sa k nemu ešte budeme vracať aj pri iných príležitostiach. Sú tu tiež ďalší a čo sa týka základu, tak o ten sa ako hlavné piliere dnes postarajú ako autor Angelo Michajlov, jeho nedožité 85. narodeniny si pripomenieme 4. oktobra. No a je tu aj Karel Gott, ktorého včerajšie 5. výročie úmrtia môže byť, že už viac menej bez povšimnutia mnohí prechádzali, ale nedá sa zabudnúť pochopiteľne. Aj on si v tomto roku mal možnosť, alebo my sme si samozrejme mali možnosť pripomenúť jeho nedožitú 85-ku, rovesník Angelo Michajlova, ktorý ako skladateľ tu zanechal tiež zaujímavé kúsky, dokonca aj niečo v spolupráci práve s Karlom Gotom. No a popri tom tu budú znieť ešte melódie a tituly, v ktorých budú ďalší oktobroví oslávenci. Dnes druhého keď máme 276. deň v kalendári, meninový oslávenec na Slovensku to je Levoslav, meno novšie slovanské významovo Leva oslavuje alebo silný ako lev. V našich zemepisných šírkach určite zviera veľmi často možné e, stretávať e, v prírode samozrejme, <laughs> ale skôr s takou hrivou, než našťastie to štvornohé, to by sme sa zrejme asi tak ľahko nechodili prechádzať kade tade a medveď by bol ešte skôr takým niečím ako motýlikom po prílevovi. V Českej republike je to Olivie, majiteľka ženského krstného mena latinského pôvodu, rovnako ako jej mužská verzia Oliver, s ktorým zdieľa deň sviatku, pochádza z latinského výrazu pre olivu, alebo z islandského Olfeir, čo znamená pozostatok rodu. Sú tu aj nejaké tie medzinárodné a svetové dni. Základom je Svetový deň hospodárskych zvierat. Ten bol vyhlásený Medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne sa tak pripomína, že na našej planéte žije tiež ono to číslo sa pohybuje samozrejme, ale dosť e, veľké množstvo hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich e, potreby, No, aj na ľudí by sa malo tiež myslieť v tomto zmysle. Medzinárodný deň nenásilia, ten bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 2007. V tento deň, v roku 1869, a to si ešte pripomenieme, sa narodil Mahatma Gandhi, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde. Bol priekopníkom filozofie, stratégie nenásilia, nenásilného odporu Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania, informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie, porozumenia, nenásilia. Touto cestou nie je schopný každý kráčať. Medzinárodný deň zvonov, tak to je sviatok možno aj vašej susedy, ktorá všetko rada vyzvoní. Keď niekoho stretne, tak kľudne dnes kvetinku doneste týmto smerom. No a Sviatok anielov strážnych, tak aj toto tu máme aktuálne a aniela strážneho majú dokonca aj neveriaci. Takže snáď budú v našej blízkosti stáť neochvejne aj v najbližších dňoch, hodinách a mesiacoch, lebo nikdy neviete komu, kedy aj vo vašej blízkosti môže prepnúť. Môžete hádať otázku si položiť, odpoveď na ňu možno sa jej dočkáte. Teraz tu bude tiež niečo o hádaní a návrat za ďalšou legendou od e, Jiřího Suchého. Tento pán bol o dva roky mladší, už nie je medzi nami, narodil sa v Hradci Královom a stal sa swingovou legendou, dokonca u niektorých dokonca swingovým kráľom. Karel Hála, ročník 1933, Eh, ktorý vyštudoval svojho času aj spev na Pražskom konzervatóriu, začínal ako muzikálový a operný spevák v armádnej opere. Od roku 1955 bol členom štátneho divadla v Karline, potom aj v ABCčku. Spolupracoval s mnohými poprednými orchestrami a niečo sa čomu diviť, predsa len tá kvalita tam bola neočkriepiteľná. Svoju jednu z prvých pesničiek eh, točil s Ladislavom Bezubkom, taký prvý hit, ten dostal názov Ona je krásná a v 65. potom prišiel do eh, novootvoreného a utvoreného hudobného divadla Apollo, ktoré zakladali bratia Štajdlovci s Karlom Gotom. Z éry tohto divadla možno spomenúť zase spoločnú hrávku aj s Karlom Gotom a Jiřím Kysilkom, legendárnu dívku Toulavou, ale aj skladbu Zámoří. Potom sa stal členom divadla Rokoko, natočil viacero známych, e, predovšetkým zahraničných hitoviek s českými textami. Dej mi pár okovú, chci zapomenúť, môj odčenáš, alebo aj tú nasledujúcu, ktorá je vo viacerých verziách ponúkaná. Tá novšia bola točená v apríli roku 1980 pri príležitosti výročia založenia tanečného orchestra Československého rozhlasu a keďže ho sprevádzal aj pri origináli ešte v 60 rokoch, tak text Jiřího Štajdla v tradicionáli s názvom Hádej Matildo oprášili. My si vypočujeme tú pôvodnú verziu, aby sme tak trošku zostali ešte v blízkosti aj toho, čo nám tu znelo v úvodnej nahrávke a nenarušili trošku tie 60. roky, ktoré si takto môžeme opätovne pripomenúť. Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním a za hlavu házím vše to, co stojí za belu. Pro tebe zpívám a já hody jím. Hádej Matildo, hádej Matildo, jak mnoho váží, je jedinej sen. O tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu a pak tu tíhu už vysypu ven. Thank you se houští a tíží mě kapela, do které si tajně vkládám to, o čem tu sním. A tma se na mě spouští a to by dělat neměla, neboť tu zpívám a nenajdu rým. Hánej Matildo, hánej Matildo, jak váží jen jedinej sen. O tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. Dubovej světem se vláčím a táhnu sebou kabelu, do které teď vkládám štíhlý tón, tón, který se chvěje chvíli plnej naděje, potom se ztrácí a jsem jako on. Hádej Matildo, hádej Matildo, jak prohláží jen jedinej jsem. O tom, že tóny, ty tóny, ti svážu v jednu kytici a najdu záhon a z notama jen. Do, do, do, do. Prodírám se tmou a mlázím, mám si těžkou kabelu, do které ukládám se snůdím a za hlavu házím všem, co stojí v zabilu. Pro tebe zpívám a já hodím. Hádej Matildo, hádej Matildo, jak to váží jsem tě teď mám. O tom, že jednou tě zvednou tě moje ruce do nebe a pak tě ke snům do kapely dám a pak tě ke snům do kapely dá. A proto chládám a No, hodiť všetko za hlavu, to je tiež umenie, ktorého nie sme všetci schopní. Pokiaľ ide o Karla Hálu, tak eh, ponúkal samozrejme množstvo nahrávok, 70. rokoch začal byť stálym hostom televíznych a rozhlasových zábavných programov. Aj mu vyšla profilovka platňa Swing a v 78. čiže o 6 rokov neskôr aj titul Točí se sviet. Pokiaľ ide o záver jeho životného príbehu, tak boli tam správy o tom, že sa pošmykol, Niekde, niekto šíril, že v kúpeľni, iný zase po páde zo schodov, že sa mu teda dostalo toho zranenia hlavy a ako 74-ročný napokon svoj životný príbeh 6. júla 2008 dopísal. Takže aj takto aspoň čiastočne spomíname na prvého z dnešných oslávencov, ktorým bol práve tento pán. Máme tu aj smutnejšie výročia a dlhodobo a to bude aj o nasledujúcej interpretke tam sa to bude spájať s tým zajtrajším termínom. Samozrejme hovorím z pohľadu premiéry aktuálnej Petroliky, ktorá je a bude spájana s 2. októbrom. Než sa k tomu prepracujeme, poďme sa pozrieť na udalosti, ktoré nám ponúka aktuálny termín. Nie je ich nejak extra veľa, skôr tu máme viac tých jednotlivcov, ku ktorým sa budeme vracať. Začneme ročníkom 1608, Vtedy holandský optik a vynálezca Johannes Lippershey prihlásil patent prototypu moderného ďalekohľadu so šošovkami. Tí, ktorí sa radi pozerali, predovšetkým teda do neba, na hviezdičky, lebo boli aj takí, ktorí to otáčali na protiľahlý panelák, tak e, tí si mohli prísť na svoje potom aj v neskoršom období, ale v 17. storočí ešte paneláky asi ťažko, bolo možné zaregistrovať. Rok 1870, keď sa Rím stal hlavným mestom zjednoteného Talianska, to je dnes niečo, čo práve na týchto miestach budú, môže byť, že aj oslavovať. No a to je zo vzdialených ročníkov alebo z tých najvzdialenejších všetko. Tá nasledujúca prechádzka 20. storočím, aspoň pre začiatok, bude o dvoch správach. V roku 1901 začali a do 9. oktobra trvali voľby do uhorského snemu, v ktorých zaznamenala Slovenská národná strana významný volebný úspech. Dnes je ťažké sa k nemu priblížiť, pretože po 30 rokoch sa do snemu dostali vtedy hneď 4 slovenskí poslanci. Samozrejme boli to úplne iné percentuálne vyjadrenia. Pokiaľ ide o storočnicu, prvú, ktorú dnes možno spomenúť, tak na zasadnutí spoločnosti národov prijalo 21 krajín na čele s Francúzskom tzv. ženevský protokol. Bol to pakt, ktorý zavezoval signatárov, a teraz pozor, na mierové riešenie vzájomných sporov. To by hlavne Francúzom bolo dobre pripomenúť. Žiaľ teda uplynulo 100 rokov, vidíme, kde sme dnes – už Gavalierov ťažko hľadať, dokonca vo svojej blízkosti ho nemohla nájsť ani Eva Kostolániová, na ktorú si teraz zaspomíname. Štefan Kunovič písal tento text na melódiu Andreja Lieskovského. Eva túto pesničku ako singlovku mala možnosť e, naspievať v roku 1971 aj stanečným orchestrom vtedajšieho Československého rozhlasu v Bratislave. sneeze. sebe zanechala množstvo úžasných nahrávok. Jedna z nich nám doznela, ako keď maslom natírate chlieb bez hrudky, bez čohokoľvek, tak hladučko si preplávala touto melódiou nezabudnutelná trnavská rodáčka, dnes by mala 82, teda v novembri, lebo aktuálne je to skôr o výročí odchodu a ten prišiel veľmi skoro, tesne pred 33. narodeninami 3. októbra 1975. Opustila nás výrazná interpretka a postava slovenskej hudobnej scény, speváčka, tanečnica, muzikálová herečka, ktorá začínala práve ako tanečnica v Sľuku, potom vystupovala ako speváčka v Tatra Reví, v kabarete bratislavskom a postupne si zaspievala aj v kapelách alebo za sprievodu kapiel, ktoré mali pod patronátom Braňohronec alebo Ľubobelák. Mala potom aj vlastnú skupinu Hej, v ktorej si zahral tiež Janko Lehocký. Aj ten pre ňu niečo zhudobnil. Zostalo množstvo nahrávok. Toto bol singlik z roku 1971. Na B práve táto pesnička, na A tam sa objavil titul s názvom Vravievali mu a my ešte si budeme hovoriť. K Eve Kostolániovej sa tiež ešte dostaneme v tomto roku, ak nám bude dopriaté, ale máme tu aj ďalších, ten nasledujúci titul, to už bude skôr o autorovi, než o interpretovi, aj keď aj táto dáma tomu dala celkom zaujímavú fazónu, a je to podstatne mladší ročník, ako nám tu doteraz spievali septembrová oslávenkyňa ešte, ale tam sme si vtedy na ňu priestor nenašli, tak dnes to využijeme, ale k tomu po udalostiach, ktoré si spájame s dnešným termínom a 20. E, storočím. Rok 1942 britský párník Queen Mary vtedy narazil do britského krížnika s názvom Kurakao, potopil ho, vtedy tam o život prišlo takmer 350 ľudí. Nemecké vojenské jednotky v Polsku o dva roky neskôr, pred tými 80 potlačili varšavské protinemecké povstanie, ktoré vypuklo 1. augusta. Žiaľ teda stálo to životy viac ako 200 tisíc Poliakov. V roku 1951 na základoch oddelenia elektrotechnického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej dnes je to Slovenská technická univerzita. Zriadeného v roku 1941 vznikla samostatná elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave. V 86. sa odstraňovali následky výbuchu v Černobile a došlo k ďalšej tragédii, keď sa pri stavbe ochranného sarkofágu zrútil vrtulník a v roku 1997 opäť to bude o podpise zmluvy Ministri zahraničných vecí vtedy členských štátov Európskej únie podpísali v Amsterdame novú zmluvu, tzv. Amsterdamskú, ktorá znamenala najmä posilnenie ľudských a sociálnych práv. Nie je to dnes dosť úsmevne, lebo keď sa chcete nejakým spôsobom domôcť nejakých práv, tak máte trošku problém, lebo záleží proti komu stojíte neplatí padni komu padni. Účinnosť táto zmluva nadobudla vtedy 1. mája ale až v roku 1999. Zvyšných 6 udalostí to už je aktuálne storočie, k tomu teda potom, čo si pripomenieme tvorbu rodáka z Liptovského Mikuláša. Narodil sa 1. októbra roku 1909 a stal sa slovenským hudobným skladateľom pričom spoločne s Gejzom Dusíkom, tiež výraznou postavou, sa zaradil k zakladateľom slovenského tanga menom Dušan Pálka, pochádzajúci z rodu Pálkovcov, ktorí zohrali aj významnú úlohu v dejinách Slovenska, ale s hudbou to až tak teda veľa spoločného nemalo. Dušan mal troch súrodencov, zmaturoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, v roku 1927. Jeho spolužiakom okrem iných bol aj neskorší básnik Andrej Plávka. No a na jeho verše potom zložil aj jednu zo svojich prvých piesní Povedz mi, dievča, či ma ty ešte rado máš? To nie je titul, ktorý by sa stal takým legendárnym. My si Dušana Pálku pripomenieme v šlágri, ktorý by snáď mohli mnohí zaregistrovať, pretože je tu viacero verzií, ktoré sa dostali k poslucháčom. Tu nasledujúcu natočila len toť nedávno v roku 2022 bratislavská rodáčka Terezia Čikošová, ktorú mnohí registrujú pod menom Terry Čikoš. Speváčka, pesničkárka je aj pedagogičkou, divadelnou herečkou a že je to naozaj zaujímavo spieva tak to si vypočujeme v pesničke, pri ktorej to možno bude naozaj o tom, že to budeme vychutnávať so slzami v očiach. sa všeličím túži. Človek často zbytočne sa súži. Šťastie v ničom nenachádza, všetko na zlý osud zvádza. So slzami v očiach stále sníva, životu v tvár nerád sa podíva. Nik si ho potom nevšimne v náručie neprivinie so slzami v očiach. Nevidieť jasne svet, preto nedaj si zrak svoj nikdy slzami zastrieť sa stratia. Šťastie preč odletí z takej tváre, na ktorej zrak je slzou zastretý. Nuž preto nikdy neplač, aj keď máš vždy sa svet lukáš, ako by si plač nepoznal. Svet nemá slzy rád, ešte ťa vysmeje. V živote hru vyhráva očiach Nevidieť jasne svet Preto nedaj si zrak svoj Nikdy slzami zastrieť Úsmevy sa stratia Šťastie preč odletí takej tváre, na ktorej zrak je slzou zastretý. Nož preto nikdy neplač, aj keď máš v srdci žiaj. A vždy sa svetu ukáž, ako by si plač nepoznal svet nemá slzy rád. Ešte ťa vysmeje, v živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje. A opäť sme tam, kde na začiatku, pri tom úsmeve ale snáď to nebude také zubaté ako slnko v zime prípade Terry Čikoš môže byť, že mnohí ju zaregistrovali hlavne pred tými 5 rokmi. Zúčastnila sa súťaže Hlas Československa a hlavne keď potom ponúkla single s názvom Letná, ktorý mala ako autorka na svedomí Jana Kiršner. Vtedy rozbehla takú tú svoju profesionálnu hudobnú kariéru. Teraz to ale nestojí na tejto slečne, ale na Dušanovi Pálkovi ktorý sa neskôr v roku 1936, potom čo absolvoval vojenskú službu, aj dvojročný jazykový kurz na francúzskej univerzite v Lyone, usadil v Prahe, pracoval ako úrodník vo zveze kožedelných průmyslníků a v roku 1941 sa oženil s dcerou generálneho riaditeľa Živnobanky Aničkou. No, synovia tí už úplne splinuli s českým prostredím, Dušan sa stal známym českým fotografom a karikaturistom a Michal ten bol ekonómom, klarinetistom. Okrem iného hrával aj v banjo-bende Ivana Mládka. No, po druhej svetovej vojne pracoval Dušan Pálka na ministerstve priemyslu v 51. ale musel v rámci komunistickej akcie 77 tisíc do výroby z ministerstva odísť, tak pracoval ako opravár a údržbár výčapných pultov. To by málo kto povedal. V 54. mu bolo umožnené živiť sa hudbou, ako slobodné povolanie to mohol vykonávať. Tvoril až do vysokého veku. Zomrel 28. marca 1998, mal 88 rokov. Takže dnes takáto spomienka na tvorbu, z ktorej Samozrejme výraznou je určite ešte aj ďalšia z pesničiek s názvom Prečo sa máme rozísť. Po nej siahli viacerí, či už Richard Miller, František Krištof Veselý alebo skupina Hex, respektíve Milan Lasica. Určite existujú aj iné verzie. No a pesnička E, Nauč sa to odo mňa, to bola hitovka v podaní Gabriely Hermeliovej. My sme počúvali skladbu so slzami v očiach, aj tá samozrejme má svoje mnohé podoby. Už v 50 rokoch ju napríklad ponúkli Alice Farkašová a Jozef Kuchár, ktorí to naspievali za sprievodu instrumentálnej skupiny tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu, teraz v podstate totožné teleso E, možno si spájať aj s inými interpretmi, ale my to presunieme zase na inú kolejničku o chvíľočku, lebo ešte tu máme iného oslávenca, ktorý sa alebo je priradený k tomu 1. októbru, môže sa s ním spájať. Najskôr si skompletizujeme udalosti, začneme športovou. Tá včerajšia môže byť, že až tak veľmi nepotešila, ale bola očakávaná. Stalo sa, čo sa stať malo. Boli tu radostnejšie momenty, keď v roku 2008 futbalisti Žiliny postúpili do skupinovej fázy pohára UEFA ako prvý slovenský klub v histórii. V odvete prvého kola hlavnej súťaže zdolali v bulharskej Sofii domáci tým Levský 1-0 a po remíze 1-1 za zápasu v Žiline to vtedy stačilo. V 2009 Írsko usporiadalo poradí druhé referendum o Lisabonskej zmluve Európskej únie. Hlasovalo za ňu 67% zúčastnených občanov. Keby mm, nebol takýto vysoký počet, môže byť, že by sa išlo aj po tretíkrát, lebo ono sa zvyklo, keď to nedopadlo dobre pre tú skupinu, ktorá to potrebovala, tak sa muselo opakovať Strelkyňa Danka Barteková, asi pred 13 rokmi vo finále Svetového pohára v brokových disciplínach vybojovala striebornú medailu v Spojených Arabských Emirátoch. Nastrieľala celkovo 92 bodov a za víťaznou Američankou Kimberly Rodovou zaostala len o jeden jediný bodík. Prezident Slovenskej republiky pred tými desiatimi rokmi ním bol dlhá pauza. Andrej Kiska, obľúbený určite, vymenoval vtedy za predsedničku Najvyššieho súdu Danielu Švecovú, tá vo funkcii vystriedala Štefana Harabina. V Maďarsku sa v roku 2016 konalo referendum o utečeneckých kvótach. Tí, ktorí prišli k urnám, dostali otázku. Ste za to, aby Európska únia mohla aj bez súhlasu maďarského parlamentu stanoviť povinné presídlenie nemaďarských občanov do Maďarska. Referendum bolo vzhľadom na nízku účasť neplatné, aj keď teda drvivá väčšina zúčastnených voličov sa vyslovila proti povinnému prerozdeľovaniu utečencov v Európskej únii. Nielen v tomto prípade by bolo dobré, keby rozhodol akýkoľvek počet ľudí, ktorí prichádzajú k urnám, keď to stačí pri voľbe prezidenta, respektíve parlamentu, tak by to malo stačiť aj pri referende. Jednoducho, keď sa väčšine ťaží zdvihnúť zo stoličky, tak by mala rozhodnúť menšina. Pokiaľ ide o rok 2022, to bude ale oveľa smutnejšia záležitosť. Dušan Dedeček pod vplyvom alkoholu vtedy nabúral do zastávky na Zochovej ulici v Bratislave. Stalo to život e, štyroch ľudí na mieste, jedného potom v nemocnici. 5 ľudí utrpelo zranenie. Dušan Dedeček dostal trest odňatia slobody 15 rokov. Niekedy je za zabitie jedného podstatne vyšší trest. Či to spôsobilo ako odstrašujúci príklad, tak to možno na to dá odpoveď až v budúcnosť. Už sú to dva roky od tohto hrozného činu. Verme, že to nebude mať následovníkov, aj keď podobným udalostiam sa asi nedá vyhnúť. Ideme ďalej. Poďme teraz za niečím príjemnejším. Snad ním bude pristavenie sa pri rodáčke z Chebu 54. narodeniny si pripomenula včera Ilona Čáková. Je na čo spomínať množstvo albumov od toho Kozmopolisu, ktorý ponúkla v roku 1993, to mala 23 rokov, nasledoval Amsterdam, Pink, Modrý sen, Blízká i vzdálená a v roku 2000 aj Tyrkis, práve tam sa pristavíme pri tejto profilovke, ktorá bola aj o takej československej spolupráci Pripomenieme si ju v nahrávke s názvom Natalí. Natalí. začiatku lietala ako motýlik. Ilona Čáková, alebo bola členkou speváckého zboru pod názvom Motýlci v školskom orchestri v Klášterci nad Ohří zase bubeníčkou. Tu dráhu spevácku rozbehla ako 15-ročná. Vyhrala vtedy v Litvínove súťaž s názvom Mladá píseň a potom vytvorila formáciu Alotrio v 87. aj s Mírkou Zajíčkovou, s ktorou to Alotrio tvorila, nastúpila do skupiny Laura a její Tigři. V 92. potom započala svoju solovú dráhu a už rok neskôr ponúkla premiérový album Cosmopolis a v 96. sa jej dostalo tej cti, že bola predskokankou na pražskom koncerte legendy menom Tina Turner a ešte v tom istom roku poprvýkrát si zahrala aj v muzikáli Eh, muzikáli Hair. Ale nebola nikdy nejak extra výraznou tanečnicou na tom pódiu, skôr na mieste tými rukami vedela šermovať okolo seba, ale mala aj výraznú konkurentku, takže Zlatý Slávik nedosiahnutelný, pretože zvyčajne sa na tej najvyššej pozícii umiestnila Lucie Bílá a na Ilonu tak zostávala prevažne tá druhá priečka. V závere 90. rokov to bolo tiež celkom úspešné, strieborná opäť v ankete o Zlatého Slávika v 97. v 98. potom aj na bronzovej priečke no a do roku 2002 stihla vydať 6 e, albumov objavila sa potom aj v muzikáli Kleopatra Michala Davida ktorý mal premiéru v deň, ktorý sa ľahko pamätá 22.2.2002 v divadle Broadway tam si zahrala tiež e, hlavnú úlohu Kleopatry lebo Striedali sa viaceré, Monika Absolonová, Barabasiková. No a podľa hodnotenia kritiky ju údajne teda hrala, spievala tak výborne, že mnohí ju pasovali ako za najlepšiu Kleopatru. Teď kráľovnou som ja, asi najvýraznejšia pesnička z tohto obdobia a ona sa potom s touto pesničkou mala možnosť píšiť aj na svojich výberových albumoch. Čo sa týka nasledujúceho titulu, to už bude zase skok inam, pretože si dnes budeme pripomínať aj autora menom Angelo Ivanov Michajlov, rodáka zo Sofie, ktorý sa narodil 4. októbra 1939 a stal sa neskôr teda českým hudobníkom, hudobným skladateľom bulharského pôvodu. Ako sa sem dostal a čo tu všetko vykonal. O tom budú hovoriť tie nasledujúce minútky a myslím si, že už aj úvodný titul dosť naznačí, že jeho tvorba nezapadla prachom, pretože začneme pesničkou, ktorá sa dostala v tej prvej polovičke 70. rokov do výrazného filmového titulu. V hlavnej úlohe sa vtedy objavila Petra Černocká, takže je už asi zrejme aj jasné, čomu Angelo Michajlov tiež dopomohol k celkom slušnej obľúbenosti u poslucháčov. nich poví, jak muži se loví, buď pan, admirál nebo král. Vem oko sobí, pak dvě slzy doby to svaž a dej co by co byl a byl sám opodál. Zapsáno v knihách vázaných kůži, zapsáno koncel je víc než dost lidech se z nich úží. Zastáno, měl by si říct už dost. Se chvíli tiše a pak hledej spíše, kde veršem se píše, že tát bude sníh, loňský sníh. Najdeš tam psáno, jak změnit noc v ráno, jak zaklítne v ano a pláč nocí zlých, změnit smích. tisíc. Sák, sáno, v jedné jediné růži. Sák, sáno, kouzel je mnohem víc. územných nahrávok tu tiež bude ešte niekoľko. Text k tejto pesničke písal Pavel Kopta, Petra Černocká s orchestrom Karla Vlacha a titul Dívka na košteti. Komédia scenaristov Miloša Macourka a Václava Vordíčka s hudbou Angelo Michajlová, s Petrou Černockou, Honzom Hrušínským a ďalšími samozrejme, ktorí to mali možnosť spestriť. Jan Kraus, Eh, František Filipovský, Vladimír Menšík, eh, Michal Hejný, eh, Vlastimil Hašek, Zdeněk Dítě a tak ďalej a tak ďalej. No ale základom bude teda skôr tá muzika, o ktorú sa staral Angelo Michajlov, pochádzajúci z hudobníckej rodiny. Rodičia boli operní speváci, členovia Národného sofijského divadla, mamina bulharskou národnou umelkyňou Rajna Michajlova a už ako 5-ročný hral na klavír 6 až 7 hodín denne. Po základnej škole v Sofii nastúpil potom na francúzske gymnázium, kde mal aj celkom dobré výsledky. Vyskytovali sa ale u neho problémy, čo sa týka chovania, pretože už od mladosti bol takým bohémom. Hudobný talent v ňom rozpoznala mamina na skúške v opere, kam musela malého Angela ešte ako štvororočné dieťa brávať so sebou. Začal suverene e, jej kolegu, operného speváka, napodobňovať, čo bol zrejme zlom v tej budúcej kariére a ako imitátor sa prejavoval potom aj po príchode do Československá po maturite a neúspešných príjímacích skúškach na Sofijské konzervatórium ako 18-ročný na vlastnú pesť a bez znalosti češtiny odcestoval do Prahy na konzervatóriu sa dostal bez problémom, tam, tam ho prijali, vďaka svojim znalostiam ho po roku aj s úspechom ukončil, čiže to, čo v Bulharsku nestačilo, napokon v Českej republike, možno v inej verzii, už v takej lepšej ponúkol, tak tam to prešlo. No a po absolvovaní konzervatória potom zložil aj prijímacie skúšky na Hudobnú akadémiu muzických umení dokonca dirigoval Beethovenovú druhú symfóniu v úprave pre dva klavíry. Štúdium završil dirigovaním Fausta a Margaréty predtým, než sa dostal na tú umeleckú dráhu nielen usilovne študoval a učil sa češtinu, ale živil sa aj hraním na klavíry po rôznych podnikoch. Sem tam v divadle, chvíľočku aj ako kurič v hoteli Alkron. Vypracoval sa na skladateľa skôr uhlia než hudby, ale potom aj k tej muzike mal blízko. No a potom rok e, dirigoval e, zmiešaný zbor, zaskokoval ako klavirista vo filmovom symfonickom orchestri a boli tam aj ďalšie skúsenosti. My si teraz vypočujeme inú filmovú záležitosť, ktorá e, je v trošku neškoršieho obdobia z tej druhej polovičky 70 rokov, ale aj táto komédia si našla a dodnes nachádza vďačných poslucháčov. Hop a je tu Lido Op. Tamto spevácky mal možnosť zabezpečiť Jirka Schellinger. zádech mrazení. Když jsem sám, přiznávám, mysli mámení. Když jsem sám, přiznávám, mysli mámení. To se věřte lidé někdy stává. tvé svědomí vždy, to znáš, promluví mysl kára. Tak si tež pozor dej, s časem líp nakládej Hej, jsem to já, kdo vám tenhle příběh předkládá. Než se tak je tu Lidop. aj na komédiu, ktorý to bravúrne zvládli Jozef Kemr, toho ducha džina, ktorý vychádzal z fľašky, Jozef Vinklář, Jozef Somr, Vladimír Dlouhý, Monika Hálová, Otakar Brousek mladší, Karolina Slunečková, Jozef Vietrovec a ďalší a ďalší, ktorí si v tejto komédii scenáristu Miloša Macourka a Milana Muchnu títo dvaja tento raz spolupracovali spolu a Milan Muchna bol aj režisérom tak e, ponúkli to v 77. roku. Angelo Michajlov teda v pozícii opätovne aj hudobného skladateľa. Ešte si tam zaspievala aj Hanka Zagorová v takej kratučkej pesničke nazvanej Jen tak, ktorá bola tiež súčasťou tohto titulu. Ajda Brumovská sa stala textárkou tej skladby. Inak toto textoval e, František Ringo Čech. Nenápadne tam bolo aj vidno na pódiu, keď mladí tancovali na diskotéke, tak sa tam aj František Ringoček myhol v zábere. Kto ale zostáva v našej pozornosti, tak to je práve autor muziky. Prišiel potom neskôr napríklad na konkurs do divadla Laterna Magika, sadol si ku klavíru, začal napodobňovať Loja Armstronga a to takým spôsobom, že všetkým prítomným to vyrazilo dých. Okamžite bol prijatý, a to boli v podstate jeho začiatky, potom sa už len ponuky hrnuli. V roku 1968 prejavil tiež svoj nesúhlas s okupáciou Československa vojskami Varšavskej zmluvy. to tomu tiež prinieslo problémy a nielen jemu samozrejme, niektoré z jeho diel sa nemohli vysielať, alebo dokonca boli tam aj takí progresívci svojej doby, že to všetko ničili Našťastie boli tu aj záchranári, ktorí tu zase nenápadne niekde odkladali a nielen nahrávky tohto pána, aj iných interpretov. Angelo okrem iného hral aj na Varhany v skladbe Modlitba pro Martu, ktorá sa stala symbolom tohto obdobia. No a v 70. rokoch potom spoločne s Eduardom Hrubešom, Jiřím Kalešom a spevákmi Achilom, Zacharom a Bolkom obnovili hudobnú skupinu Komety s podtitulom Hviezdy svietových mikrofónů. S týmto programom vystupovali po celom Československu a aj v zahraničí. Angelo v tejto skupine okrem úlohy hudobníka mal možnosť byť aj v pozícii konferenciéra, vystupoval ako imitátor. V 80 rokoch sa potom prevažne venoval práci filmového hudobného skladateľa no a na konci tohto desaťročia ročia sa stal aj profesorom na Pražskom konzervatóriu, kde na oddelení populárnej hudby potom pôsobil až do svojho ostatného posledného dňa. Poďme teraz za Vaškom Neckářom, s ktorým tiež mal možnosť e, spolupracovať. E, vznikli minimálne teda tri pesničky, o ktorých viem, možno sú tam aj ďalšie. Skladba Hřích bola ponúknutá v roku 1967, Šlechtici o rok neskôr. No a ten nasledujúci titul, to je niečo, čo by mohlo zaujímať aj fanúšikov práve legendy menom Vašek Neckář, pretože aktuálne vydavateľstvo Suprafon začalo vydávať e, singlové tituly, ktoré Vašek naspieval. Séria e, viacerých diskov sa objavuje na trhu singly z rokov 1970 až 75 otvára práve tá nasledujúca pesnička, ktorá má aj netradičných textárov. S Janom Mimrom sa tam totižto o slova postaral aj režisér Zdeněk Podskalský s orchestrom Golden Kids Vašek Neckář túto pesničku naspieval pod názvom Láska má. Láska má. otevírá a bdí i tam, kam vítr šel spát. Nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čát. Dá ti okovu pár zlatých, takový schody do nebe zná. Je to čaroděj, oči má sněhem zavá dobrodej, ta velká láska nebeská. Láska má, to je světlo v temnu bez naděje, láska má, to je závrat, níž se věčnost chvěje, láska má, to je boží dech na lidské skráni, láska má, to je chvíle, kdy se hvězdy zvání k nám. kde růže bílá září, klokočí klape staré mlej. Každou slzu na té tváři promění v úsměv Lady Jane. Mercy Sherry půl měsíce nocí loudá a slavík zpívá Don Don. To je štěstí chrám pravé lásky rodná hrouda šalalí volám. Zastavte čas, zhaste lampion. Láska má, to je krůkej čisté rosy v kvítku. Láska má, to je svatební dar lesních skřípků. Láska má, to je boží dech na lidské skráni. Láska má, to je chvíle, kdy se hvězdy spání krám. čisté rosy v kvítku, láska má. To je svatební dar lesních střídku láska má. To je boží dek na lidské skráni, láska má. To je chvíle, kdy se hvězdy sklání k nám. Láska má, to je průpěj čisté rosy v kvítku, láska to je boží dech na lidské skráni láska. Tak vaši Deckář tiež dnes medzi tými, ktorí sa s Angelom Michajlovom ako skladateľom mali možnosť eh, spojiť. A tí, ktorí majú radi singlové tituly tohto pána, tak je možné si ich opätovne zabezpečiť v tých digitálnych možno verziách, ale aj na cd lebo ono by to malo vychádzať aj ako troj cd mm, komplety aj keď samozrejme nemusí to byť úplne o všetkých singloch, lebo po rokoch už je to aj o tom, že si to treba dať autorizovať, pokiaľ ide o cover verzie a nie vždy sa tá druhá strana k tomu vyjadrí kladne, takže môže byť, že tam aj nejaký ten singlik chýbať bude, ale tí, ktorí majú vinilové verzie, tak sa môžu vytešovať z toho. Z čoho sa ešte budeme my, to budú ďalšie dve melódie zo strany Angelo Michajlová, venoval sa aj herectvu, stvárnil napríklad úlohu Cankara v muzikáli Bylo čtvrt a bude púl, ku ktorému zložil aj muziku. To tiež by som malo spájať, ak sa nemýlim, práve s Vaškom Neckářom. Potom napríklad si zahral aj úlohu nahluchlého školníka v komédii 30 pane na Pythagoras v titulnej úlohe s Jiřím Menzlom, ku ktorej tiež skladal muziku. Potom tam bolo niekoľko menších epizódnych úloh, bol aj taxikárom e, v seriáli Pantau, údržbárom vo filme Veselé Vánoce v Přejí chobotnice a po hudobnej stránke tiež to bolo jeho dielom, ale aj v mnohých ďalších filmoch také menšie úlohy mal možnosť stvárniť. Pokiaľ ide o imitovanie, tak v tomto bol jedným z výrazných, ten Louis Armstrong to už spomenuté bolo, bol tam Ray Charles, Frank Sinatra, Karel Gott, pre ktorého zhudobnil pesničku s názvom Já brány už otvírám, ktorá sa objavila na profilovke Karla Gotta Hudba není zlá v roku 1973 s textom Jiřího Štajdla. Bol tam aj Frank Sinatra, ktorého vedel imitovať a mnohí ďalší. Svojho času tiež niekto poslal nahrávku Angela Michajlová ako imituje Reja Charlesa priamo Rejovi Charlesovi a ten s úžasom údajne prehlásil, že by sa mal od neho <laughs> učiť, ako treba byť Rejom Charlesom. Stal sa autorom hudby k pesničkám mnohých interpretov. Nebol to teda len Vašek Neckář, Hanka Zagorová e, či Jiří Schellinger boli tam aj e, Miluška Voborníková, Helena Vondráčková, Karel Černoch, Valdemar Matuška a i skupina Plavci, za ktorými by sme sa mohli na chvíľočku teda obzrieť. Tento e, singlový počin Plavci mali možnosť zaznamenať e, v roku 1974 v januári točili v štúdiu A v Karlíne a s textom Eduarda Krečmara dá sa povedať, že celkom aj zaujali taká rozjuchaná záležitosť. Noc je jako dáma. Noc je jako dáma v černém hedvábí, hedvábí, hedvábí. Žádná dívka sama ve tmě nemá být, už má dávno jít spát noci jako dáma zvoní klekání, klekání, klekání. Zůstaní ko s náma, kdo tě ochrání, jen já vždy tě mám. Ne jsou to lháři planí, to slůvko rád všem náleží, když dívku těžko v lásce žít. Noc je jako dáma právě v nesnázích, v nesnázích, v nesnázích. Měsíc není pláma, on jí provází, za ní šel by se brát. Noc je jako dáma zvoní klekání, klekání, klekání. Zůstaň ko s náma, kdo tě ochrání. Jen já vždy tě mám. Nevěř, jen já jsem pravý. Já nelžu vážně, rád tě mám. Já už ti zámky stavím. Se mnou se směj, jen zrádním mám. Těžko žít jen sám. Noc je jako dáma v černém hedvábí, hedvábí, hedvábí. Žádná dívka sama ve tmě nemá být, už má dávno jít spát. Noc je jako dáma zvodní klekání, klekání, klekání. Zůstaň ticho s náma, kdo tě ochrání, jen já vždy tě mám rád noci jako dáma zvoní klekání, klekání, klekání. Zůstaní v kostáma v hrdbě ochrání, jen já vždy tě mám rád. La la la la la la la la la niekto e, z filmových fanúšikov môže byť že potešený, pretože toto je záležitosť, e, ktorá sa svojho času objavila tiež na filmovom plátne v titule Údolí krásnych žab. Tento single bol práve reprezentantom tohto titulu, keď sa objavil na trhu ešte aj s pesničkou Silný tým, rovnako Angelu Michajlovu ako autor hudby, tak Eduard Krečmar. A pokiaľ ide o filmové stvárnenie, režisérom Jiří Hannibal s Miladou Vnukovou v hlavnej úlohe. To bolo o tých letných pionierských táboroch, kde sa 14-ročná Jana až tak veľmi netešila, že tam pôjde, aj keď sa prihlásila na letný tábor, ale e, napokon tam ju nič nebavilo. Mala hliadku v daždi, sadla si do mraveniska, takže kto by mal z toho nejakú extra radosť, ale pesničky to eh, mali možnosť trošku vylepšiť, čo sa týka atmosféry a nálady. Angelo Michajlov v hlavnej úlohe v týchto momentoch tú hudbu skladal aj k iným titulom Lucie po ulice, Metráček, eh, Arabela se vrací, bola tam ešte Popelka zo 69. roku, Zlatovláska, Dobré svietlo, Ďábelské líbanky a mnoho ďalších z tých večerníčkov, kde sa jeho hudba objavila, známym sa stal titul Káťa a Škubánek. No a tesne pred svojim úmrtím začal písať aj hudbu k muzikálu Rex Oidipus. Toto dielo už ale dokončiť nestihol. Zomrel 7. júla 1998. Srdiečko mu vypovedalo službu na chalupe vo Valkeřiciach ale postihal toho dosť a ako skladateľ aj v tom súkromnom živote tri sobáše a vychovával aj dve vlastné a dve nevlastné céry, takže mal postarané o zábavu. Tá záverečná nahrávka v tomto bloku, ktorú si vypočujeme, tak e, to bude návrat za Pepíkom Laufrom, ktorý mal tiež možnosť naspievať jednu z pesničiek – v roku 1969. Autory zostávajú rovnakí, čiže nielen Angelo Michajlov, ale aj textár Eduard Krečmar. Vymeníme len sprievodné teleso. Na to naše pomyselné pódium sa postaví orchester vedený Václavom Hipšom. Na skladbou je titul s názvom Jen pro vás. Jen pro vás. nejde to dál. Má slečno, já musím vám říct, že jsem vám hrál, hrál, hrál tři role i víc. Už jsem vám hrál i hráče, i kavalíra odvod i žal, žal, žal, co neumírá. Premiérou končím, už se s tou hrou loučím, pravdu dám znát s tváří odhalenou. Já budu loupit růže, plenit sady jen pro vás, já třeba spolu zámky, spourám hrady jen pro vás. A pak to dám za všechno dohromady jen pro vás. Pro ženu jste fér i vy, slečno, to mi vám. Slibte, že her, her, her se neužívá. Nechte už her i počtu a uhýbání, stopavých per, per, liber dám za vyznání. Zkuste se stát přímo, lásky šli spát přímo, zkuste to mít jednu probuzenou. Já budu loupit růže, plenit sady jen pro vás, já pře vás bol. genunchiare nou, vreo genunchi sa dnes ešte definitívne s muzikou Angelo Michajlova nelúčime, ešte tam bude blok, kde by sa mohol objaviť, ale pre túto chvíľočku je to všetko a opäť e, prehodíme výhybku iným smerom. O chvíľočku sa vrátime hudobne tromi nahrávkami do roku 2006. Seriál pokračuje, takže nie je dôvod ho prerušovať Snáď len tým, že si pozrieme dnešný hudobný kalendár, máme tam nejaké mená, ktoré sa dokázali po hudobnej stránke zviditeľniť celosvetovo. Napríklad aj člen skladateľskej siene slávy Don McLean, je tomu 79 rokov od narodenia v New Yorku, folkrockový spevák a gitarista, ktorý začínal v 63. vo folkových kluboch, trvalo 10 rokov, než sa presadil na americkej scéne v októbri 1970 ponúkol prvý album, ale úspech mu priniesla dvojka z oktobra 71 aj pesnička Vincent, ktorú u nás bravúrne predvádzal a prednášal Pavel Bobek neskôr sa k nej dostal aj Karel Gott no a v singlovej top 40 mal Don McLean 4, 6 skladieb a jeho konde by malo byť 21 štúdiových albumov Gordon Matthew Thomas Sumner, rodák z Newcastle, z britských ostrovov, basový gitarista, ktorý sa zviditeľnil svojou účasťou v projekte s názvom Polis. Samozrejme mnohí tohto pána, ktorý si dnes pripomína 73. narodeniny, zaregistrovali predovšetkým ako Stinga. Pod týmto menom sa realizuje dodnes dnes a na jeho konte nielen teda tá spolupráca v kapele Polis, ale aj solovky od roku 1986 v podstate je takým eh, cestovateľom po tých hudobných mm, cestách eh, solovo vydal dosť tých štúdioviek, ktoré mu priniesli úspechy a samozrejme veľmi často to mnohí e, vychutnávali na koncertoch aj na Slovensku. Takéto prvé vystúpenie sa konalo v roku 2000, ale vracal sa do Bratislavy predovšetkým, ale aj v Košiciach si bolo možné vypočuť e, tohto pána v roku 2012. No a potom sa opätovne v 2016 aj v 2018 na Bratislavskom hrade napríklad mal možnosť uviesť spoločný koncert so Šagim, No a po 7 krát to bolo v 2019 v rámci jeho túr na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Rovesníčkou Stinga je Romina Francesca Power, rodáčka z Los Angeles, speváčka herečka, ktorá sa vydala za talianského speváka Albána a v tejto dvojici dokázali tiež zaujať, upútať pesničkami typu Šárazán, Sempre, sempre, Amore mio, Liberta, Felicita. Tam toho bolo naozaj dosť, čo spoločne ponúkli. Nemala to jednoduché vo svojom živote, hlavne e, od momentu, keď e, prišli o céru a tá sa stratila bez stopy. Najstaršia dcéra Ilenia v roku 1994 toto ich doviedlo až k rozvodu. Odvtedy bola viac menej mimo hudobnú scénu. V 2007 sa presťahovala do Spojených štátov. V 2013 sa potom s manželom bývalým teda zmierila a opäť začali aj koncertovať, vystúpili na viacerých akciách. Takže tá radosť v živote sa aspoň ako tak začala objavovať. Tiffany, to je zase speváčka z Kalifornie, ale z britských ostrovov. Popová speváčka ročník 1971. Ehm, začínala ako country popová vokalistka, potom spievala v hudobných kluboch. V 87. v máji vydala prvý album a bol úspešný. Dostali ju na popredné priečky v rebríčkoch a aj potom nasledujúce E, pesničky, ktoré ešte prichádzali, mali odozvu, ale už to také výrazné nebolo. No a pokiaľ ide o e, Lene Nistrem, rodáčku z norského Tonsbergu, tá je o dva roky mladšia, 73 ročník, stala sa speváčkou skupiny Aqua, môže byť, že mnohí zaregistrovali túto dánsko-norskú tanečnú formáciu, ktorá vznikla pred 30 rokmi a Úspech im priniesla v septembri 1997 skladba Barbie Girl. Zároveň vydali aj album Aquarium, v marci 2000 potom dvojku Aquarius. Rozišli sa v roku nasledujúcom. V auguste 2001 sa Lene vydala za Sorena Rasteda. Narodili sa dve detičky, cerka a synček v 2004 a 2006 No a potom v 2003 ešte stihla vydať aj solový album. No a pokiaľ ide o koncerty, v 2007 sa na tie pódia vrátila, aby v oktobri 2011 ponúkla aj tretí album s názvom Megalománia. To by mohlo byť z tej svetovej scény všetko. Samozrejme sú tu aj ďalšie mená, ale poďme šikovne do roku 2006. Otvoríme to speváčkou, ktorá je nepochybne našim veľkým fanúšikom. Nikdy sa u nás neobjaví <laughs> v štúdiu, ale dobre. Tak si ju poďme pripomenúť, lebo v roku 2006 ponúkla album s poradovým číslom 2. Po jednotke ešte sa nepoznáme. Išla na to potom na boso v 2006. Katka Koščová a na ňom sa nachádza aj prvá z pesničiek z tohto obdobia s názvom Dnes. Dnes. zahodiť e, sa podarí, ale pesničky aj z tohto obdobia určite stoja za návrat. 30. oktobra 2006 oficiálne vyšla albumová dvojka Kataríny Koščovej nazvaná Na boso, Nad týmto textom sedeli traja, okrem interpretky aj Jozef Husovský a Silvia Kaščáková. Spolupracovala aj s Martinom Husovským pri melódiách. Niečo si Katka zložila a otextovala aj sama. 13 nahrávok, boli vtedy novinkami na ten albumový titul číslo 3 si potom bolo treba počkať do roku 2009, ale to už bola úplne iná káva nebotrasenie pôsobilo a pôsobí dnes viac tak šanzónovejšie, intímnejšie môže byť, že sa ešte potom neskôr pristavíme aj pri týchto skladbičkách čo sa týka roku 2006 a histórie Slovenska januári na Nový rok sa poprvýkrát v histórii stalo Slovensko nestálým členom Bezpečnostnej rady OSN za východoeurópsku regionálnu skupinu. 19. januára pri maďarskej obci Hejce sa zrútilo slovenské vojenské lietadlo zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporúčik Martin Farkaš. Sú tu pochybnosti o tejto udalosti a nie každý, kto v tom má prsty namočené, má čisté svedomie, ale dodnes je to zahalené aj tzv. rúškom tajomstva. 10. apríla 2006 predseda Európskej komisie Jose Manuel Barroso počas návštevy Slovenska ocenil rýchly ekonomický rast krajiny. Neviem, či videl za oknami Slovensko, ale dobre. V 17. júna na Slovensku sa konali predčasné parlamentné voľby. Zúčastnilo sa na nich e, niečo cez 54,5% voličov. Toto stačí pri voľbách. Pri referende by to bol asi zrejme trošku problém. Zvíťazila strana Smer sociálna demokracia pred SDK, UDS a SNS. Do parlamentu sa dostali aj poslanci za SMK, za ľudovú stranu Hnutie za demokratické Slovensko a kresťansko-demokratické hnutie. V júli predsedovia strán Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana a ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko, čiže Robert Fico, Ján Slota a Vladimír Mečiar podpísali na Bratislavskom hrade koaličnú zmluvu. Koalícia mala v parlamente 85 hlasov, premiérom sa stal Robert Fico No a v novembri policajti Národnej protidrogovej jednotky odhalili v Nitre najväčší sklad a výrobňu marihuány v strednej Európe. Tak, aspoň v niečom sme boli najväčší. Dnes sme najväčší v niečom inom. Poďme za muzikou. Tentoraz to bude pohľad na konanie skupiny Desmod – piata profilovka, ak to budeme rátať od 001 z roku 2000, dvojka Mám chuť, trojka to Derilov svet, štvorkou by mala byť skupinová terapia, no a úhol pohľadu, ten je z roku 2006, 2. mája oficiálne vydaný. Došlo na viaceré úspešné pesničky z dnešného pohľadu, typu Niekto ti to povie skôr než ja, Zostane ticho, alebo pesnička v dolinách Karola Duchoňa, s ktorou vtedy Kuli naozaj zaujal a naspieval to bravúrne. Ale objavila sa tam aj nahrávka s názvom Zhorí všetko, čo mám. Mám tvoj list, vraj musíš ísť, zhorí všetko, čo mám ak odídeš. Nič, len tma obklopí ma, zhorí všetko, čo mám a ty to vieš. Chcel som nájsť záchranný pás, ktorý udrží nás. Už nemám síl, Pýtam sa, či vieš, že ja nie som ten, kto to v nás zapálil. všetko, čo mám, ak odídeš. Dosť, už sos, tak zostať skús, zhorí všetko, čo mám, my. spomienky snáď nedokážu byť pohltené plameňmi, tak si poďme ešte pripomenúť aj iné udalosti z tohto obdobia. Nebolo to len o muzike, bolo to aj o zimných olympijských hrách, ktoré sa konali v Turíne. V roku 2006 majstrovstva sveta toto je možné si spojiť s Lotyšskom, s Rigou od 5. mája do 21 víťazmi švédsky hokejisti vo finále si poradili s českou reprezentáciou 4-0. Vybojovali tak 8. majstrovský titul. Zároveň sa v jednom roku podarilo Švédom vyhrať aj Olympiádu, aj majstrovstva sveta, čo sa dovtedy nepodarilo žiadnemu celku. Do prvej divízie zostupili Kazachstan a Slovinsko. Slovensko vypadlo s Kanadou vo štvrtfinále, takže do bojov o medaile nemalo možnosť e, zasiahnuť e, platné referendum v otázke osamostatnenia Čiernej hory od Srbska vyjadrilo sa 86,5% takmer voličov 55,5% súhlasilo bolo splnené tie podmienky na osamostatnenie zemetrasenie o sile 6,3 stupňa Richterovej stupnice to postihlo strednú časť indonískeho ostrova Java v máji. Majstrovstva sveta vo futbale 2006 tiež boli na pretrase, v Nemecku sa konali. Najlepším hráčom Zinedine Zidane, strelcom Miroslav Klóze. Môže byť, že si mnohí ešte dokážu vybaviť aj túto udalosť. Vo finále v Berlíne napokon Taliansko zdolalo Francúzov ale až na strely zo značky pokutového kopu. O tretie miesto domáci Nemci eh, vyhrali nad Portugalskom 3-1. Tiež eh, došlo na udalosť, eh, ktorá bola a je stále ešte celkom takou rozdeľujúcou. V Nitre v auguste mala byť napadnutá Hedviga Malinová, ona sama vie najlepšie. Či k niečomu došlo a ako to všetko prebiehalo. Horšie to bolo v Poľsku, v obci Kielpínia, v Prigdaňsku, kde spáchala sebevraždu 14-ročná študentka tamojšieho gymnázia, ktorá neuniesla obťažovanie, ponižovanie, ktorého sa na nej deň predtým pred celou triedou dopustilo 5 spolužiakov. Jej úmrtie odštartovalo jeden z najväčších škandálov novodobého polského školstva. Nevieme sa k sebe chovať a to nie iba v Polsku, ale aj u nás máme v týchto veciach dosť problémy, našťastie nie sú také tragické, chce to odkaz, aby sme sa naozaj trošku spametali. Jeden odkaz tu máme aj v podobe pesničky, ktorá nám pripomenie ďalší z albumov, ktorý vyšiel 30. októbra 2006, tak ako aj Katka Koščová sa prezentovala novinkou vtedy tak aj iná Katka Brožová, prišla s albumom o 12 pesničkách, prevažne to boli cover verzie svetových šlágrov a celkom sa toho zhostila naozaj dobre. Napokon jeden z výsledkov si aj pripomenieme, ktorý by ste mohli aj čo sa týka melódie si vedieť zaradiť. Než sa tak stane, ešte si poďme pripomenúť zoznam tých, ktorí nás v 2006 opúšťali, aby sme to mali ako kompletku. Opäť chronologicky od januára do decembra, nie všetci odchádzali dobrovoľne, napokon málo komu sa z tohto sveta aj chce. Imrich Stacho, slovenský futbalista, ten zomrel 10. januára, 27. potom Antonín Moskalik, ten bol režisérom, slovenský akademický maliar Ferdinand Hložník 27. februára, 11. marca Slobodan Miloševič, bol srbským aj juhoslovanským prezidentom, Buck Owens, americký country spevák a skladateľ 25. marca, slovenský prozaik, dramatik a scenárista Peter Ševčovič 14. apríla, o dva týždne neskôr Marian Kochanský, hudobník, skladateľ, spevák, líder skupiny Lojzo, Katka Kolníková, herečka, členka Radošinského naivného divadla. Tá zomrela 29. mája. V posledný májový deň potom Boris Rezner, divadelný a filmový herec. Jan Langoš, ten zahynul pri autonehode 15. júna. Vlasta Prúchová, česká speváčka, jazzová, zomrela 16. júna. Sid Barrett, britský hudobník, jeden zo zakladateľov kapely Pink Floyd, potom 7. júla. Jozef Langmiller, to bol divadelný a filmový herec, zobral 8. augusta. 17. novembra to bol Ferenc Puškáš, maďarská legenda futbalová. Filip Noiret, francúzsky divadelný a filmový herec, ten zobral 23. novembra. 10. decembra to bol Augusto Pinochet z Chile, Clay Regazzoni, švajčiarsky automobilový pretekár, zomrel 15. decembra 26. Gerald Ford, svojho času prezident Spojených štátov. No a Saddam Hussein to uzavtvára tento zoznam. Jeho poprava z 30. decembra 2006 je tiež jednou z neprehliadnutelných z tohto obdobia. No ale pesničkovo to uzavrieme pri Kateřine Brožovej, a pesničke s názvom Vzkaz. Vzkaz. 38 rokov, pražská rodáčka, herečka, v tomto prípade aj speváčka Katarína Brožová, známa aj vďaka dubbingovej práci a skúšala to aj na tej politickej scéne, ale je lepšie, keď umelci zostávajú umelcami, lebo politikou si to môžu len pokaziť. Aj to muzikov <laughs> si to môžu pokaziť herci, ale v tomto prípade mám pocit, že sa to podarilo celkom zvládnuť bravúrne. Častokrát ani speváci to nedajú lepšie. No a ideme do záveru. Ideme za Karlom Gotom spomínať na tohto pána 5 rokov po jeho odchode. Práve začiatkom oktobra bolo potrebné sa zmieriť s tým, že zlatý hlas z Prahy navždy zmlkol, ale v nahrávkach znieť bude a môže robiť radosť aj ďalším generáciám, tak ako sa ich snažili robiť tie radosti aj iní, ktorých máme ešte dnes v kalendári. Pokiaľ ide o Boženu Slančíkovú Timravu, narodila sa v Polichne v roku 1867, bola spisovateľkou, dramatičkou z tých diel možno Ťapákovci, Skon Palaročku alebo Hrdinovia zomrela v novembri 1951 v Lučenci. Autor výrokov e, typu najprv ťa ignorujú, potom sa z teba smejú, potom ťa napadnú a potom vyhráš. Alebo jediným cieľom žurnalistiky má byť služba, novinárska tlač je veľká moc, ale ako nespútané prúdy zaplavujú celé kraje a pustošia žeň, tak neskrotené pero slúži len zmaru. Platí to aj po rokoch, keď už tu táto postava nie je, to znamená Mohandas Karančmand Mahatma Gandhi, indický politik, najvýznamnejší predstaviteľ oslobodeneckého hnutia proti britskej nadvláde, ten bol ročníkom 1869, zomrel na sklonku januára 1948 Graham Greene bol britským románopiscom, esejistom, autorom dobrodružných románov. Je to 120 rokov od narodenia tohto pána. O 5 rokov neskôr sa vo Vyšnom Kubíne narodila neskôršia spisovateľka Margita Figuli. Tri gaštanové kone, to by mohla byť čitateľsky veľmi úspešná knižka, novela. Nasledoval aj román Babylon. Po roku 1948 bola veľmi kritizovaná, musela sa nútene odmlčať až do roku 1956, keď vyšiel román Mladosť, zabrala v marci 1995. Minulosťový aj životný príbeh rodáčky z Martina, rozhlasovej herečky, režisérky Viery Bálintovej, tá bola ročníkom 1910, patrila medzi príkopníčky rozhlasového herectva, viedla aj rozhlasový herecký súbor a detskú rozhlasovú družinu. Zomrela vo februári 1999. Aj na ďalšie mená ešte bude čas, ale aby sme postihali aj spomínať na Karla Gota, lebo už toho času veľa nemáme, tak poďme za melódiou opäť Angelo Michajlova, už tu bol spomínaný. Boli rovesníci, pre Karla Gota zhudobnil pesničku, ktorá vyšla v tom 73. 74 v tom prvom roku bola zrealizovaná, v druhom na LP platní Karla Gota a my si ju teda pripomenieme profilovku Hudba není zlá, kde figurovala aj skladba s názvom Ja brány už otvírám. Ja brány už otvírám obdobie ideálnejšie si tie dvere nie veľmi otvárať, aby ste neboli v prievane. Choroba môže rýchlo preskočiť, to skôr príjemná atmosféra z pesničiek Karla Gota by bola ideálnejšia. Na albume Hudba není zlá sa tam objavilo hneď niekoľko výrazných popevkov. Nie len to, čo sme dopočúvali, ale aj úvodné už z hor zní zvon, ktoré znelo žiaľ teda aj na tej rozlúčke s Karlom Gotom. Rovnako tak ale výraznými sa stali aj Přijela pouť, alebo samozrejme Kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Toto všetko obsahovala LP platňa, ktorú sme si pripomenuli. V závere budú znieť dáme priestor už len pôvodným pesničkám. Cover verzií mal síce Karel God na svojom konte množstvo, ale eh, aj pôvodné tituly sa tešili pozornosti a pozornosti sa tešili aj ďalší dnešní oslávenci svojho času aj herec Petr Štepánek, ročník 1948, eh, syn Zdeňka Štepánka, výraznej hereckej legendy, brat Martina Štepánka, herečky Jany Štepánkovej, aj režisérky Kristiny Taberiovej. Eh, pokiaľ ide o neskôr narodených, už ich veľa nie je, ale z toho hereckého sveta dnes si 70 pripomína Roman z Kamene, tiež televízny filmový herec, známy z takých titulov ako Clyde, Tankový prapor, rodák z Planej pri Mariánskych lázniach. Môže byť, že aj ten princ a chuďas, čo bol príbeh z času e, alebo po úmrtí k anglického kráľa Jindřicha VIII a jeho syna kráľa Edvarda VI pokiaľ ide o Marcela Vašinku, ten je tiež ročník 1954, narodený v Pardubiciach, stal sa tiež hercom a aj v dubingu dostatočne využívanou postavou. No a potom mi tu ešte svieti Jana Novotná, tá bola ročníkom 1968 profesionálnou tenistkou, ktorej sa počas kariéry podarilo zvíťaziť v rámci 24 turnajov WTA v dvojhre, v 76 vo štvorhre. Tento príbeh sa uzavrel v novembri 2017. Karel Gott, nezabudnutelná postava, ťažko povedať, z ktorého vrecka vytiahnuť skôr nejaké informácie, asi bude muzika predsa len dôležitejšia už e, toho naspieval počas svojho života, už aj v tých 70 rokoch mal na svojom konte množstvo pesničiek. Častokrát sa to točilo o tých vtáčikoch, to bolo veľmi výrazné, nielen de facto vtáčku hnízdo máš, ale o zhruba 5 rokov skôr tu bola aj pesnička, ktorú otextoval Jiří Štajdl, ten o tých vtáčikoch toho popísal viac. Napokon aj kde pak ty ptáčku hnízdo máš bola jeho textárska záležitosť. V tomto prípade už ale nie skladateľ Karel Svoboda, ale Jaromír Klempíř sa podpísal pod melódiu k piesni s názvom Proč ptáci zpívají. Proč ptáci zpívají a ja idu s pláčem spát. Proč ptáci zpívají, chtěl bych znát. Proč ptáci jásají a ja už nejásám. escorraça e bez růžový. A můj svět potemní. Proč růže z růžový, jo, kdo to ví? Proč tam se básníka, proč zpívám? nadějí. A já nic neříkám, prípade 1. oktobrového dňa to bolo aj o odchode ešte jednej výraznej legendy menom Charles Aznavour. Ten zobral o rok skôr ako Karel Gott. Tiež by sa dali spojiť, když som ja byl tenkrát kluk. Ale máme tu ešte samozrejme aj dnešný termín a rovnako to prepojíme, lebo tým odchádzajúcim po hudobnej stránke najvýraznejším určite Zdenek Rytíř a pre Karla Gota toho otextoval celkom dosť a taká kratučká vec na nás aj čaká, ale ešte si pripomeňme aj iných. Luigi Gagna, to bol talianský cyklista, prvý víťaz e, súťaže Giro Italia v roku 1909. Zomrel v roku 1957, toho 2. októbra. Ďalší športovec Pávo Nurmi, jeden z lietajúcich Fínov, fínsky bežec, ten zomrel v roku 1973, 9-násobný zlatý olimpijský medailista. Napríklad pred 100 rokmi bol víťazom v tom 1924. v behu na 1500 metrov, na 5000 metrov, aj 5000 metrov cez prekážky a potom ešte 5000 metrov cez prekážky v rámci družstiev. Dosiahol aj víťazstvo v 3000 metrovej trati alebo na 3000 metrovej trati s družstvom takže táto Olimpiáda pre ňoho veľmi úspešná. Nestor slovenského lyžovania Štefan Slivka, ten zomrel v roku 1998. Je tu aj Ludek Kopřivá, farář Otík z trilógie Slunce seno. Pred 20 rokmi sa jeho životný príbeh uzavrel. Lubomír Lipský, tiež herec, komik, ale aj si zaspieval. Tešíme sa na Ježíška, by mohla byť známa záležitosť filmy typu 6 medveďov s cibulkou, Tři chlapy v chalupie. To boli také výraznejšie, kde sa objavil. Tom Petty, americký rokový spevák, skladateľ, ten zomrel o dva roky neskôr, v 2017, no ale pred 11 rokmi teda aj Zdeněk Rytíř. Tá spolupráca s Karlom Gotom, tá sa premietla do takých pesničiek ako Zvonky štestí, to musím zvládnout sám, Dívka z obrazu, a to mám rád, alebo aj Pesnička, ktorá nám teraz bude znieť pred rozlúčkou, taká kratučka minútová záležitosť s melódiou Karla Svobodu. Učení páni zkušení Já rád bych k vám teď podotknul Nikdo z vás nemá tušení Že v dálce stojí malý úr včielky medonosné a to je práve to, čo by sme potrebovali riešiť a budeme riešiť môže byť že aj v nasledujúcich minútach, pretože petrolika pohasne, na svetlo sveta vstúpia tajomstva zdravia už o chvíľočku, takže je tu bodka za aktuálnou petrolejkou a môže byť, že tiež e, titul, ktorý niekomu niečo aj príjemné pripomenie, hoci obsahovo je to skôr o tragédii. Stretnutie e, Trojice Karlov Svobodu, Šípa a Gota na jednej strane a na druhej strane vtedejšej manželky Karla Šípa, Marcely Holanovej, ktorej aj tých tak katastrofických e, scenárov v textoch popísal viac. A, a jeden z nich sa teda premietol aj do duetu, aj keď to mala byť pôvodne solová záležitosť, ale keď prišiel Karel God do nahrávacieho štúdia, Marcela Holanová spala pod klavírom, zobral do ruky text, zaspieval si a nakoniec toho spravili dueto, ktoré urobí bodku za dnešnou Petrolejkou, práve pesnička s názvom Čau lásko. A o chvíľočku sa počujeme v ďalšej relácii.